اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova. Allahu pripada sva hvala i njega hvalimo zbog svega čime je opisan. Allahu pripada sva zahvala i njemu zahvalimo vam baš na svemu. Na savršenom šerijatu i na savršenoj sudbini svakome od nas. Jer on je nepogrešiv i ono što je odredio tako je najbolje. Od dobra i zla. Od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo jer bez njegove pomoći ama baš ništa uraditi reći, pomisliti, vjerovati, djelovati ne možemo. Ako nam ne oprosti, budite sigurni da smo džehennem već odavno zaradili. I ako nas na Allah ne uputi, niko nas napravi put ne može uputiti kao što kaže on u Koranu i poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga Allah uputi napravi put, taj je upućen i nemamo zablude. Ako ga Allah subhanahu wa ta'ala u zabludi pravedno ostavi, nećeš mu naći ni pomagača, ni upućivača i nikoga, ama baš nikad ne može usrećiti i nikoga od džehennemske vječne vatre ne može spasiti i nikoga nikad, ničim, nikako u džennet uvest ne može. Pa Allahu zahvalimo što nas je uputio na pravi put, moleći da, da nam zadrži tu blagodat i sačuva i da je poveća kako život odmiče, ne smanjuje uputa, najveća blagodat i najveće iskušenje, uputa da budeš musliman, da budeš vjernik. To je uputa. Da budeš od onih koji srcem, jezikom i dijelima Allahu subhanahu wa ta'ala robuju i to onako kako on hoće i kako je objavio i poslanika probrao i poslao i meleka mu 23 godine slao i ono što je htio sačuvao i nama ostavio da nas preko toga iskuša. Ova vjera se zove Islam ili din, centralni dio te vjere koji koristi na onom svijetu se zove iman, jer Islam ono šire od imana i Islam obuhvata i vjernike i monafike, pa oni mogu da budu muslimani na ovom svijetu, oni neće biti na svi, nego samo vjernici i neće ući u džennet osim vjernička duša. To je najveća blagodat i najveća uputa. I najveća čast. Da budeš musliman vjernik. Makar minimalnog imana. Da preseliš ko vjernik, jer najgori vjernik je vodi od svih nevjernika od nastanka svijeta do njegovog nestanka i on će biti spašen kad tad i kad jednom u džennet bude uveden vječno će u njemu da ostane uživa za razliku onih drugih kojima će Allah, ako je bilo u njima dobrote, isplatiti na ovom svijetu onome što oni vole, prije svega na, fak, na faci, a kasnije ih čeka bolna i večna patnja na ahiretu. I zato kažemo i odgovorno tvrdimo i naređeno nam je da tako vjerujemo i da se tako srcem našim odnosimo da je najgori i najslabiji vjernik, bilo kakav samo koji je vjernik, bolji od svih nevjernika zajedno od početka do kraja svijeta. I nama draži mora da bude. I to je blagodat, to je čast. I to je jedina, jedini spas u vječnom životu. Mi ne možemo prekinuti svoj život. Govorio sam više puta da čovjek ne može da, da samoubistvo izvrši ako mu nije suđeno. A ako bi ga izvršio, on prestao živjeti, živjet nije. Prestao živjeti nije samo je fazu života promijenio. Život se nastavlja i nakon ove dunjaloške faze. I samo je sebi naudio. Tako da čovjek, ako hoće da bude spašen, mora Allaha subhanahu wa ta'ala moliti za uputu, mora stalno u svakom momentu brinuti o toj uputi, Osjećati svim srcem zahvalnost prema Allahu subhanahu wa ta'ala, zbog onoga što ga je upu, na što ga je uputio ili kako ga je koliko ga je uputio istovremeno se nada da će biti bolji i ne biti zadovoljan svojim stanjem nikad Kaže šejh od Islam rahimahullah nakon što je završio govor o kaderu min usuni ehli sunneti val džemaati od temelja vjerovanja ehli sunneta val džemaata spašene i potpomognute skupine skupine koja svojim vjerovanjem, ponašanjem i djelovanjem ide ka džennetu Allahum zadovoljstvu, milosti i spasu i bježi time od džahennema, kaže enne dine wal imane qavlun wa amanun, da, da je din i iman riječi i djela. Pa onda pojašnjava da nešto i tako. Temelj naše vjere, jedan od temelja imana ili islama, možemo reći slobodno, je da su din i iman ubjeđenje riječi i djela. kaže din i iman. Ne znam da li vama, ali mene ova rečenica, konstrukcija jako poznata djeluje. Ja sam se naslušao puno starih ljudi da kažu kad neko preseli pogotovo ili kad priča o svom životu ili ako se plaše da će umrije zbog nekakve bolesti, nema veze neke s dinom i imanom, kažu. I oni prave razlike između dina i imana. To je fina i korisna stvar. Iako riječ din znači vjera, a iman znači vjerovanje, onako naprosto. I spada u, u, u grupu onih termina koji kad se pojedinačno spomenu bufataju sve ostali. Ali kad se sastave i u jednoj rečenici spomenu zajedno, onda se jedno odnosi na jedno, drugo na drugo. Pa din ovdje se podra, odnosi na islam općenito, na onu vanštinu, na onu pripadnost, očitovanje i tako dalje a iman na suštinu. Kao što kad se islam iman spomenu. Jer din u jeziku arapskom, a tako isto u Koranu i u šarijetu, znači dijelo i znači račun. A iman je iman, o njemu ćemo govoriti cijeli predavanje ako bude. I zato je došlo da je sudnji dan, jedan od naziva sudnji dan je ovom din. Dan dina dan kad će se pokazati prava vjera, i dan kad će svako donijeti svoje dijelo, jer je osnova dina dijelo, i din je idejn, ujedno i dug, na osnovu kojeg moraš ono što si dužan Allahu da uradiš, i din isto tako podrazumiva Hisa, da ti Allah ocjeni ta dijela i nagradi ili kazni za nje. Pa znači djelovanje i znači uzimanje onoga što se služe tim svojim djelovanjem, uz koje je vezano. Pa zavisi ko govori o čemu, sudnji dan je iza Allaha, je mu din i za nas je mu din. S tim da Allah sudi, a mi polažemo račun. Mi donosimo dijela Allah i ocjenjuje za njih pravednju ili smilošće, nagrađava nagrađuje ili kažnjava. I to je din, osnova riječi din je dijelo, ono vanjsko. S tim da dijelo mi znamo da nije ispravno, ako nije iskreno, da nije primljeno, ako nije iskreno i ispravno. Kad čovjek može uraditi dijelo da ga ljudi hvale i danju, danju i noću, danima i noću, a da to dijelo kod Allaha bude dokaz protiv insana, ne za njega. Ili u najmanju ruka bude poništeno. Dijelo može biti novotarije, izmišljeno, dodatno, prepravljeno, Allah nešto propisao, neko se našao pametan da to još doradi, pa ga pokvario. Ili može biti ispravno vanštinom, ali neiskreno urađeno, s nekakvim ciljem i naročkim, Ovaj može biti iskren u novotari, ali Allah to ne prima. Kao što drugi može biti neiskren u sunetu, pa ga Allah ne prima. Da bi bilo primljeno, da bi bilo tijelo djelo, da bi bio din, mora biti iskren i ispravan. Mora biti propisan od Allaha i urađen radi Allaha. Onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala odredio ili uslovnio. To je din, vanjska djela prije svega. Vol iman, i iman. Dakle, i din i iman. Da bi bili pravi, mora imati uvjeđenje riječi i djela. To što ih hoće da kaže. Inače, dinom mi smatramo dinom. Mi smo svi muslimani, hvala. Teorijski je moguće da muđu nama ima jedan, više ili svi da budemo monarci. Mi ništa ne znamo šta je u srcima drugih. Pravi monafik zna da je monafik najveliki, on krije kufr. Ovi koji imaju pri sebi nefaka, ovaj, ostali vjernici, svi se boje da sebe da su munafici, oni prenosamo malo od nifaka. I to je normalno tako treba da bude. I jedno i drugo ne znam Kad su pitani drugi ljudi. Za nas sve se odnosi da smo u din islamu. Ali je li to onaj islam zbog koji se ulazi u džennet? To zavisi od toga koliko su naše djela iskrene i ispravne. I hoćemo na tome preseliti? Neće. Ili neće E taj din će se pokazati u meti na sudjem Pa da bi din bio din, mora biti iskren, ispravan srcem, jezikom i djelom. I to onaj minimum. Kad čovjek kaže ešhadu an la ilaha ila Allah, spoznao pravi put, ešhadu anna Muhammeden Rasulullah, on je ušao u din ako je iskren. I onda polahko uči namaz, po zekaj, propise i primjenjuje koliko može i koliko donese tog dina, penje se na stepenice, pa izađe iz stepenice, tog osnovno popne se na stepeni imana, pa ima stepeni ihsana, o tome smo govorili, ali sve to se općenito zove, znači ono što je primljeno kod Allaha zove ili din ili iman. Pa i din i iman moraju da budu Allaha radi ispravnog ubjeđenja riječi i djela. Kada šeh ovdje, onako kako su u lama govorila kroz historiju, iz jednog razloga, a to je što je Allah na više mjesta spomenuo, da on govori istinu. I da od vjernika traže da budu iskreni. I da ne prima se osim iskreni. I Allah se ne šali. I Kur'an je šala. I nije laž. Zato kad Allah kaže da hoće od nas riječi, podrazumije se da budu riječi istinite i iskrene. Da hoće od nas dijela, podrazumije se da budu iskrena i ispravna. Ne neka dijela, nego dobra dijela i tako dalje. I zato mnogi učenjaci nisu spominjali ubjeđenje, nego su spominjali da je iman riječ i dijelo. Šta govoriš? Ono što ti je u srcu. Ono što si ubijeđen, ono što vjeruješ. Po čemu djeluješ? Po onome što si u srcu. Ako nije tako, to zove ni fakt. To svakako nije ni din, ima. To je jedan od razloga. Drugi razlog je ono što je šeh ovdje pojasnio i kasnije razgraničio, da kaže mi podijelio. Kaže, din iman su riječi i dijelo. Kaže, zatim, riječi srca i riječi jezika. I dijelo srca, i dijelo jezika, i dijelo organa. Ovdje nužno neka pojašnjava da nije iman samo ono što je na jeziku i na dijelima, nego da je osnova imana u srcu, prostruka, pa na jeziku može da bude dvoje, a na dijelima samo jedno. I to je posljednja stvar. Mi na osnovu dijela i riječi sudimo od ljudima, jer ne znamo srca. Allah subhanahu wa ta'ala sudi upravo na osnovu ovoga. Kaže, riječ jezika, riječ srca i riječ jezika. I dijelo srca, jezika i tijela. Jedno od dijela srca je ubjeđenje. Pa ako kažemo ubjeđenje, riječ i dijela, rećemo ubjeđenje srcem i riječi srcem i dijela srcem. Tri stvari se radu, radi srcem. Pa ćemo reći riječi jezika i dijela jezika. a za tijelo možemo samo reći dijelo tijela. Tijelo vjeruje na jedan način, srce vjeruje na dva, jezik vjeruje na dva načina, a srce vjeruje na tri načina. Ukupno je pet ili šest načina, zavisno kako ko podijeli, i nije vjerniku nema sve Ne moraš imati sve što se od tebe traži, ali moraš od svega imati dio. Srce mora da ima objeđenje, iskrenost, srce mora da ima dijela, i ona su osnova ovjeri, jezik mora da se očituje i da govori ono što je fars i što je ruk vjere, da potvrdi tevhid Allahu subhanahu wa ta'ala, tijelo mora da se pokori minimalno namazom da bi bio čovjek musliman. I zato insan vjeruje preko tri stvari na pet načina. Preko srca, jezika i dijela, na način da srce govori i djeluje, jezik govori i djeluje i tijelo samo djeluje. Po jednom, po ovom što je šef podijelio, a ovo je samo jedna od podjela. Napominje, radi se o podjelama, a ne o razilaženju. Kako detaljnije pojasniti ljudima Zašto? Prijašnji su govorili samo riječi i dijela i zastavljali na tome. Znalo se šta pričaju. Kora sahaba, tabina i tako dalje. Onda se pojave ljudi koji griješe u riječima, griješe u dijelima srca, griješe u namjerama, negiraju dijela, tijela, neki negiraju dijela srca, pa je onda moralo se razgraničiti, odjasniti ljudima, ne crta da se tako izrazim, da je sve to ima. I da ne smiješ nešto uzeti. I ako nešto uzmeš, to nije ima. Iman onaj o kojem govori Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Iman onaj kojeg Allah cilja kad kaže ja ajuha ladina amenu ovi koji vjerujete. Dakle, ovi koji vjerujete srce, tako što ste ubijeđeni i vaša srca rade po imanu, i vaša srca govori iman, pojasnit ćemo kako kasnije, i vaši jezici se kreću onako kako im je naređeno i stanu i zastaju od onoga što im je zabranjeno, djeluju. I vaši jezici govore ono što im naređeno, prije svega la ilaha in Allah, Muhammedur Rasulullah, zatim ono što slijedi od naredbi. I vaša tijela se pokoravaju. To znači ovi koji vjerujete. I ko nema ovoga, ne nek sajet ne odnosi. Ne mora doći sa svim od vjere, vezano za srce, jezik i djela. Ali mora njegovo srce i njegov jezik i njegova djela da imaju uvjere u djela mora. Ako se vjeruje samo jezikom ili samo tijelom, ili jezikom i tijelom, taj je munafik. Ako vjeruje samo srcem, taj je nevjernik. Jer svi, ama baš svi vjeruju srcem. Jebu leheb koji proklinjemo, koji je Allah prokleo, je vjerovao srcem. Pa čak i dijelove velike šarijeta i vjere je potvrđivao jezikom. Pa i se je radio i tijelom ali ne onako kako Allah hoće, nego kako on zateko svoje predke. Pa je proklet i proklinjan do sudnjeg dana. Zatim šeheh kaže, qalbi wal lisan, Riječ srca i jezika. Dio učenjaka tvrdi da su riječi srca ubjeđenje ili vjerovane, Ono što, je, u što vjerujemo. I zato kažu da je hadis Džibrila u kome je upitan šta je iman, pa je rekao iman je da vjeruješ u Allaha, melike knjige, poslanike, sudnji dan i odredbu, da se to odnosi na riječi srca. I srce time govori šta vjeruje. Na osnov toga srce djeluje. Pa se odjelovanje djelovanju ćemo kasnije govoriti. Drugi dio učenjaka kaže da je nijet riječ srca. Jer time srce govori što hoće kad kreni. Bilo kako bilo srce govori. I nije istučeno da su i ubjeđenja riječi, riječi, o, i ubjeđenja i nije riječi srca. A šta su onda dijela srca? Najvredniji varedi kod Allaha, najdraži. Osnovni, temeljni. Ljubav. Prema Allahu, ime Allaha i radi Allaha strah od Allaha i njegove kazne, nada u Allaha i Allahovu milost, oslonac na Allaha i tako dalje i tako, pokornost na u srcu, pokajanje i kajanje radi greha Allahu subhanahu wa ta'ala. I mnogo od tih stvari ima, naći tih u dijelima posebnim knjigama koja se odnose naziv dijela srca ili drsovima. To su ostalo što srce radi dijela. I zaista srce radi, srce se grči, srce treperi, srce se širi srce kao srce, ono šarijatsko srce radi, voli, strahuje, nada i oslanja kroz četiri glavna djela srca. A prije toga nijeti. I nijeti opet temel. I to neki kaže da je nijet i ovaj, riječ, a objeđenje je objeđenje. Kod onih koji dijeli na objeđenje riječi dijela, kažu to je temel svih temelja. Jer ti kad si ubjeđen da trebaš radi Allaha nešto raditi, nijetiš pa onda radi Allaha dijeliš dare. Pa srce se prvo pokrene, a zatim ga jezik i tijelo prati. Kaže, riječ srca je riječ jezika. Šta je riječ jezika? Sjećali se i mi smo da imamo radili jednom. Kod nas. Šta su djela onda? A dobro, ali tvoje djelo je na jezika. Šta je su riječi jezika? To govorim iz jednog faktu, potvrđuj temu. Molim? To potvrđuj temu. Jel ste svi u pravu? Ja mislim da sam svi. Razilazi se u lema također oko preciznog određenja šta je riječ jezika, a šta nije na dva pravca. Prvi kažu riječ jezika očitovanje da si musliman. La ilaha in Allah. Ili kad te neko pita šta si da kažeš da sam musliman, ponosno i tako dalje. Ono čime se ti pokazuješ ko si šta si. Čime govoriš šta je u ubjeđenju. A da sve ostale stvari koje čini insan jezikom od hajera su dijela. Jer se jezik mora pokrenuti. A drugi kažu, dijelo isto, jezik istovremeno priča i djeluje. Pa sve što se jezikom od hajera uradi, jezik je morao da se pokreće i to je njegovo dijelo i ono što smo čuli, to je njegova riječ. Bilo kako bilo, jezikom se govori, jezikom se radi. Jezikom se puno dobra i puno lošeg može da uradi. I jezikom se ulazi u džennet, sebog jezika. Kažeš, ešhadu an la ilaha ila Allah, ne samo jezik. Jer jezik je kutača koja vadi ono što je u srcu i pokazuje. Ali jezik bitan. Najveće stepene u džennetu ljudi postižu sebebom jezika, zikrom i drugim stvarima. Kad se kaže da je najvredniji džihad reći u nepravednom vladaru istinu lice, kažeš jezikom. Na primjer, tako puno krupnih, bitnih, najboljih dijela jezikom se postižu. U onom drugom hadisu kad kaže Muazu poslanik sallallahu anehi ve seneme majka te oplakala ili kako se već kod nas prevodi. Zašto mu to kaže? A tu se Muaz pita, kaže, zar ćemo biti pitani za ono što govorimo nakon što je poslanik sallallahu ve sam rekao da će ljudi najviše biti bacani na lice ili na nosove u džehennem zbog jezika. Pa kaže, I to je dokaz da se jezikom može najveći belaj zaradi također. Jezik je bitan i govor jezika je bitan na vagi. Kenimetani, hafifetani, habibetani, hadis poznat. Neki ga znaju ko pjesma, više nego ko hadis jer je opjevan. Dvije riječi. Lahke na jeziku, teške na vagi, drage milostom. Subhanallahi, ubihamdihi, subhanallahi, nazim otežaš svoju vagu, obraduješ je na sudnjem danu više nego što bi se obradovao bilo čima dunjaluka sekundu ili dvije. Jezikom. Čovjek riječi kufra najveće izgovara jezikom. A vjerujte mi da od psovanja Allaha subhanahu wa ta'ala nema veći kufra. To ljudi rade jezikom, s lahkoćom, u šale, iz navike. Kod nas pogotovo. pa je govor jezika bitan i dijelo jezika je bitno. I kako uposliš svoj jezik, tako ćeš i poženiš na sudnjem danu. Ili velike dobrote, ili teške grozote. Dubine džehennemske se jezikom postižu. I to onda kad jezik ne prati srce. Innal munafiqina fi derki l-asfali minan nar. Munafic će na najnižim nizinama džehennema biti na najgorem dijelu džehennema. Što? A pa to što su govorili mi vjerujemo, a nisu vjerovali. Krupna stvar. A lijepa riječ je izlazla. Ali sa pogrešnim nijetom, sa neispravnim ciljem. Tako da je bitno da sam s jedne strane pazi na svoj jezik, a s druge strane da zna da je da mi vjerujemo srcem. Tako što smo ubijeđeni i tako što nije timo ispravno i tako što imamo dijela nasprem Allaha koja zna samo Allah i da mi možemo da pogriješimo dobro srce ako sumnju u istinu imamo ako krijemo u sebi nešto od nevjerstva nebo Allaha Islam pokaže imao ili od grijeha krupnih i teških poput oholosti zavisti samoljublja, samobane, samodopadanja i mnogih drugih i osnova svih osnova je ono što je u srcu. I zato u srce trostruko vjeri, objeđenjem, riječima i djelima. Objeđenjem, nijetom i ostalim sr sr djelima srca. Ali jezik prati ono što je u srcu. Tek onda slijede dijela tijela. Pa kaže, riječi srca i jezika, to su dvije stvari, i dijela srca, jezika i tijela. Spomenuo sam što su dijela srca, spomenuo sam šta su dijela jezika, naređivanje dobra, odvraćanje od zla, istinsko, istinsko svjedočenje, spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, učenje Kur'ana, klanjanje namaza, jer u namazu moramo da izgovaramo određene stvari, tako dalje, tako dalje. Dijela srca mogu biti zabranjena, da sam dozvolim. Laž, potvora, ogovaranje, prenošenje tuđih riječi, to su dijela srca, sam zvorna što nisu od imana, što su od grijeha koji je nasuprot imana. Kaže vol dževareh, dijelo tijela, namaz, post, zekat kad se pruža daje, hađ, umra, borba na Allahom putu, pomaganje drugima, uklanjanje prepreke iz puta i tako dalje. Sve su to dijela tijela, neka su nužna, neka su obavezna, neka su pohvalna ili pohvalna ispram toga su, tako će biti kod Allaha i nagrađena, od cijenina. Ehli sunnet vel džemaati, od ashaba, tačnije, od Adema alaihissama, i njegovog cijelog umeta, i Nuh alaihissama, i njegovog cijelog umeta, i svih ostalih poslanika i vjerovjesnika, i njihovih umeta, do ashaba Muhammeda sallallahu sallam, koji su od Muhammeda sallallahu sallam najboljeg učitelja učili najbolje stvari pa dok tamo u generaciji Tabiran se počelo pojaviti suprotno. Svi su dotad vjerovali da se vjeruje srcem, jezikom i tijelom. I govorili vjera je riječ i dijelo. Riječ srca, jezika, dijelo srca, jezika i tijela. Ili riječ i dijelo koja prate ono što je u srcu. Po onom prvom tumačenju. Dok se nisu pojavili neki pa potvrdili ovu definiciju, onaj pogrešno razumijeli i primijenili, Haridži i Mu'tazile, a u tim sektama, jer je naslov iman između sunete i novatarije, čini mi se, pa ćemo danas govoriti šta je to iman po sunetu i dokaze za to iznijeti, a sljedeći des ako Bog da šta je to iman po novatarskih sekti i dokaze protiv njih iznijeti, da nam bude, ako Bog da, vjera čvršća jača, i ne bi se neko pametio pokajao i povratio svojih objeđenja. Pa su jedni potvrdili jezički definiciju, ali su pogriješili u nastavku i u razumijevanju i primjeni, a drugi su rekli ne, vjera je ono što je u srcu, ili vjera je ono što je u srcu na jeziku, i tako dalje, i tako dalje. O tome ćemo ako bude detaljnije kasnije. Muslimani od Adema i pravi i pravcati muslimani po ovom pitanju do sudnjeg dana, vjeruju da je ubeđenje, riječ i dijelo čine vjerovanje. Bilo ono vanjsku vjeru, samo minimalnu, ali primljenu kod Allaha koja je bitna, ili iman to neki centralni, osrednji dio, ili ihsan kod evlija, nije evlija ako mu nije potpuno ubeđenje potpuno potpuna riječ i potpuna dijela. Sve treba da bude i Prije ovoga želim napomenuti stvar koju ja se podrazumijem, ali mnogi opet kroz pitanja vidim da imaju nejasnoća, a to je da je vjera Islam podijeljena na tri stepena, faze, dijela. Nazovite kako hoćete. Prvi je temelj kojeg čine ruknovi imana, vjerovanju Allaha, meleke, knjige, poslanike, sudnji dan i odredbom i ono što je nužno učinjeno od dijela bez kojih nema islama. A vezane su za šehade, tešhadu on la ina Allahu ina Muhammeden Rasulullah. Da se insan učituje kao muslima, da radi minimalna dijela od islama i da ne krši, ne radi dijela koja ga izvode iz islama. To se zove temelj. I ko dođe s tim temeljom, od Allaha ima obavezu, garanciju koju Allah sebi obavezao. Obećanje koje Allah neće prekršiti. Da će ga kad tad uvesti u džene na sudnjem danu dođe sa tim te, minimum, svih minimuma. Nakon tog temena ima sljedeća faza koju čine farzovi i vađevi. Možeš prekrišiti jedan ili više njih. Ne izlaziš iz vjeri. Sve dok ne negiraš obaveznost. Smatraš sebe grešnim. Priznaješ da si griješan. Kad bi čovjek došao samo s temeljem, rekao sam, kad tad će ući Možda mu Allah sve oprosti. Pa ga uvede odmah. Možda ga kazni za dio, oprosti mu dio. Možda ga kazni za sve. Privremenom kaznom u džehennemu. Ne znači kratko, ali nije vječno. Jer džehennem je vječno. Ko ispuni farzove i vađive i dođe s tim stepenom, on ulazi u džennet. Pod uslovom da nema kod sebe određenih grijeha koji su toliko nagrezli dobra djela i toliko Allaha subhanahu wa ta'ala rasrdili da hoće zbog njih da ih kazni od velikih grija. Pa će Allah onima koji dođu sa temenom i farzovima i vađibima, većini njih će Allah oprostiti grije. I velike koje imaju. I sigurno će svakog od njih kata dovesti džennet. Bilo ono ko me oprosti direktno ili onome ko ko bude odgodio privremeno. Treća faza su pohvalne stvari koje su ukras i korist velika. Ukras onome koji je došao sa temeljom i osno, sa osnovom i tim obaveznim dijelom, a korist onima koji imaju fali, imaju puno grešaka vezanih za taj obavezni dio, pa na file popunjavaju farzove i zato svaki prilike farz ima na filu svoje vrste gdje se popuni nedostaci. Na file su sebe za sticanje puno dodatnog kredita kojim se krpe mahane. Tu su ona dobra djela najčešće koja nagrizaju grijehe i tako dalje i tako dalje i bivaju sebe postizanja Allahove milosti su i Allahove ljubavi prema robu. I zato je bitno. S tim kad bi čovjek umro, a ne bi ni jednu na filu radio, a ne bi nagirao da je ona pohvalna, taj bi ušao u džennet kad ne. Možda direktno, kažem, jer došao je s temenom i sa obaveznim stvarima. To je praktično neizvodljivo. Uvijek ima neko da pogriješi i ne, nema muslimana da neće ni jednu na filu raditi, nešto dobro. Bo ali teoretski kaže, kad bi došao sa svim temelima, sa temeljim tempom, bez kojeg nemam vjere, i sa svim vađibima i farzovima, i ne bi nikad na file uradio, postoji mogućnost da pravo u džene tuđe bez, ili da ga Allah zadrži koliko hoće, zbog eventualnih manjkavosti u farzovima i vađibima. Na file su pohvalne i takvim se moraju smatrati. I ne smijemo reći kao što neki kažu Muhammedu alaihi sallam su sunete bili sunete, nama su vađib, pa vi ne, klanjate sunete i tako dalje. Nisu nama vađib sunete, ostaje sunet. Ako mislimo na namanski, to misliš da ne pohovane stvari. Mi ga ne negiramo, smatramo pohvalnim, trudimo se da uradimo koliko možemo, onako kako je propisano, s tim da vjerujemo da kod izostavi sunet nije učinio nikakav prekršaj. I ta ima šansu da uđe direktno u džennet. Ako Allah ti da vam se smije šta se dešava? Ona je temel, je tevhid i ruknovi imana i namaz od ruknova islama nakon šehadeta. I ko s tim ne dođe, taj nije musliman, taj nije vjernik kod Allaha uzvišenog. I mi opet, znači, često imamo pitanje, kad su pitanje neki veliki greh, se da li ovo izvodi ili ne izvodi. Musliman bi trebao da nauči, da zapamti, da može, kad god neko probudi, zasna da, da mu citira dijela koja izvode iz vjerika jer je to bitno da zna. I automatski svi drugi grijesi, koliko god stotina bilo tih grijeha, zna da ne spadaju ovo i ne izvede izvede. I završeno. Da se ne skira i ne brini. Jer vidit ćemo da su Haridžije baš pogriješili po ovom pitanju. Dokaza da je vjera objeđenje riječi i dijelo ima u Kur'anu i sunnetu mnogo, mnogo, mnogo. Prvo lema se složila, Znam se tačno kada se pojavila prva avatarija i druga po tom pitanju. Prije toga nisu bili na tome, a to je jedan od najjačih dokaza saspođa dokazivanja. Drugo, Allah u Kur'anu subhanahu ta'ala spominje i naziva dijela imanom, jer to je najviše razređenje, pa ćemo tu reći kao što kaže za namaz koji je bio klanjan prema kucu, pa kasnije je došla narod da se prema kabi, pa ovi rekli šta će sad biti oni koji su jedva čekali nekakvu grešku to nije greška, to je pokornost. Da nam je rekao Allah uzviše da dubimo na glavi, mi dubimo na glavi koliko treba puta, dnevno je završena priča. Mi hoćemo džennet. Pa šta kaže, propalo im je ono sve, pa Allah kaže, oma kan Allahu li yudi'a imanekom, Allah neće da da vam propadne iman. Naziva namaz imanom, a namaz je praktični. I ima još dokaza puno. Ja ću spomenuti jedan hadis. Zato što je on osnova svih osnova ovdje i sve u jednoj rečenci i mnogima je poznat hadis bileži Buharija i Muslim, i Ebu Davud i Tirmizi, Nesaj ibn Mađa i drugi, vjerodostojani. Kod Buharija ima razlažnje u jednoj brojci, u odnosu na muslima i ono poznatiji rivajet, ali ta brojka ne utječe na, na suštinu ovoga što mi govorimo. Iman je, al imanu bid'an ve situne, al bid'an ve sebe'une šu'ba, a'naha qavlun la inaha ila Allah, wa adnaha ima kutu ani tariq, wa nhaja'u šu'abitun min ilmanu, u jedan rivajeta poznati kaže iman se sastoji od 60 i nešto kod Buhari ili 70 i nešto kod muslima, ispravno da je više. Jer kako dođu nagrade u vjerodostinim revajetima veća i manja, Allahova milost je uvijek veća. I nije pogriješio. Ovaj prvi sumnja, pa je rekao što je sigurno, ovaj drugi zna što je čuo, pa je premio ono što zna. Iman je 70 i nekoliko ogranaka, bit, a znači od 3 do 9, 73, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nije 80, ali nije ni 72. To se odnosi na velike ogranke koji imaju podogranke ispisane. Jer dobrih dijela ima puno više od, od 79. Kaže, vjerovanje je podijeljeno na 79 ogranaka najviši. Je la inaha ila Allah, koji je tema svih temelja. Bez kojeg nemaš nešto graditi, ne, prita, ne brojiti se vjera. ne prima se kod Allaha uzvišeno. Najniži, vid imana je da skloniš prepreku s puta koja smeta, bilo kakva prepreka. Karan ili više od toga, ono što bi moglo smetati prolaznicima ili njihovim prevoznim sredstvima, insan ako radi Allaha skloni, ima se ovak. Insan kad se vozi, pa neko hoće da se uključi, da se savraćaj, pa mu prikoči, ako nije ti, ima se ovak. I to su ti oni najmanji videli imana. Wal haja'u min al iman. Kaže, a stid je dio imana. Zašto ovaj hadis bitan, a ima puno drugih hadisa, s citirat ćemo ih kasnije? Zato što je obuhvatio i srce, i jezik, i tijelo. Čime se insan stidi? Srce, pa se pokaže na tijelo. I to je vaš primjer vjere. Zbog čega se insan stidi? Stid je, ili čovjek se stidi, kad ne voli da ga neko u onome što radi i govori o zlavi, po definiciji. Znači nešto je zabranjeno da se priča ili da se radi i ti ne voliš da te se u to vidi, da te se u tome nađe, da se za to zna, pa se čovjek zbog toga stidi. Nastaje u srcu, pokaže se na jeziku, na govoru, zavisno od osobe do osobe i tako da pocrveni ili, ili zamuca neko i tako da. E to je baš ko vjera. I to je vjera. Allah kaže, wal, e, poslanica sam kaže, wal haja'u šu'betu minel iman. Stid je ogranak imana, dio imana. Stid je radi Allahu onaj kakav jeste. Ima pozitivni, negativni, ispravni, neispravni, obavezni i pohvalni stid. To se uči u dijelima srca, nije nam to tema nego onaj stil koji je propisan, on je od imana, a on se čini srcem. La ilaha ila Allah. Čine se jezikom. Moraš izgovoriti jezikom, je prvo što mi čujemo, ono izlazi iz srca i jezik se kreće, a srce je objeđeno u to. To je sve. I djeluje, i govori, i radi, i instan se preko toga, zatim kasnije povodi, jer je la ilaha ila Allah samo govori obavezuje se tim Allahu na pokornost, kasnije moraš biti pokoran, ne biti la ilaha illallah, bilo ispred. Tako da se za njeg veđe sve, ali prvo što mi znamo kad čujemo je jezik. Kaže čovjek la ilaha illallah, pa zna da je sad musliman ako nije vjeran. Naprimjer. A čime se uklanja preprika s puta? Srcem fatijelima. Ne može samo srcem. Pa to može ima nekim A kod nas to mora se sagijeti, pa podići sloniti. Ali ne ide to slučajno. Jer ako ti šutni slučajno nešto, nije to iman. I tebi će neko sutra sluš, šutnu slučajno, pa nećeš ti naletiti, vratiti se na ovom svijetu. Ali nećeš na se vapa na ahiretu. Moraš imati nije se Da bi bilo ima. Pa su ovdje obuhvaćena i dijela srca, i govor srca, i govor jezika, i dijelo jezika, i dijelo tijela kroz ovaj hadis. I ovo je, braćo moja, pola definicije. Kad bi ovdje zaustavili se da je ubjeđe, iman ubjeđenje, riječ i dijelo, mi i Haridžije i Ba'teđile bili bismo isti. Samo morđe ispadaju za svim svojim podsektama. Jer oni kažu ubjeđenje riječ bez dijela ili ubjeđenje bez riječi dijela. Nego Ehli Sunnet kaže jezidu bi ta'a povećava se sa pokornošću bil بِالْمَعَسِيَ kao što šeho ovdje spomenuje, iako ima ispravni termin, kaže, a smanjuje se griješenje. E sad je, evo je vjera. Ovo je Allah naredi. Vjera fleksibilna. Vjera koja raste i smanjuje se. Povećava se dobrim dijelima, pokornošću. Pokornost može biti čime? Srcem mjeskom i dijelima. Pa se može imati povećati u srcu i na jeziku i u dijelima. I čime god da dodaješ ti na tu kamaru imansku, dodaješ i to je tvoje saldo na ahiretu. I to će se vagati na onom I sam može da nazaduje u srcu ili da radi grijehe srcem, kao zavist, oholost, tako da ne, na primjer. Ja ne govorim o kuframa, oni ga poništavaju potpunosti. I može da radi loša djela jezikom, pa da si time umanji i nagrize svoj iman, i može da radi svoja djela, djela tijelom, da umanje na ljuze ima. E ovdje se sad pokazuje bitno što ne malo prije šeme što sam pokazao, kako je već nazvat. Ima temel, ima obavezni, ima pohvalni dio. Grijesi grizaju obavezni. A dijela nevjerstva nagrizaju temel i uništavaju ga ko balon. To ako se negdje probije, ono ispuhne, nema ga više. Tu ne može raditi malo kufra. Nego ili kufr ili nije kufr. Ako radi insan kufr pod onim uslovima i tako dalje, kad se ispune uvjeti od kada prepreke, biva nevjernik. A ako ima iman, on je vjernik, makar bilo to ko makova zrna. I on ima taj temelj. I ovdje govorimo znači o smanjivanju imana, ne uništavanju imana. Pa se iman smanjuje, ali ne uništava gdje smo. I ovo je velika razlika. Haridžije kažu ne, kod njih ima jedna cijelina, ako malo fali dio, fali sve. I zato tekstire ljude za ono što oni smatili kufrom, a to nije kufra, to ćemo ćemo detaljnije kasnije, ako to sledi se der sa kumom. Dakle, Murđe kaže što tako ništa, to nema poveća pa smanjivati. Ja rekao la ilaha ila Allah, Ebu Bekr rekao la ilaha ila Allah, Džibril rekao la ilaha ila Allah, Muhammed sam sam rekao la ilaha ila Allah, isto dođe, svi su mi vjernici jednaki, ne uzubi. Onaj ko je razgovarao sa Allahom i onaj ko nema sumnje i onaj koji je život prodao Allahu, posvetio se u potpunosti i onaj koji je im došao s minimumom, kod njih su jednaki. To je nemoguće. Ni šarijat, ni logika na to ne ukazuju, naprotiv, protiv toga dokazuju. Pa je ono što razdvaja, znači, ehli sunnet od, od dijela sekti, ova stvar, da se iman povećava pokornošću, smanjuje i griješenje, a uništava dijelima nevjestva velikim kufrom, velikim širkom, velikim infakom. Insan mora da uči ove stvari, da čita, da saznaje kako bi ih izbjegao. Šta je to veliki kufr, šta je to veliki širk, šta je to veliki nifak? Kažu šta je dokaz? Hariće kažu mi imamo dokaz, ima nije ko desetka. Ako fali jedan, to je devetka, to nije desetka. I tako slične neke logike imaju neke dokaze, spominjat ćemo kasnije. Burđi isto tako imaju neke svoje dokaze. Ehli sunnet kaže, na ovo ukazuje Kur'an, sunnet i iđma. Ukazuje logika, ali ona nije bitna. I stvarnost, i mnoge druge stvari, razum, zdrav. Kako god ga okreniš. Ali nama je bitno, pošto se radi objavi, da dokazimo objavi. Da je iman, objeđenje, riječ i djelo, povećava se i smanjuje. Na sve ovo ukazuje Kur'an, sunnet i složila se ulema na tome. Braćo moja, Kur'an na 12 načina, a ne u 12 ajeta. Jer jedan, ajet, jedan način ima ajet ili više. Desetine su dokaza u Kur'anu da su dijela od imana, da su riječi od imana, da su, da je ubiđenje svakako od imana, da se iman povećava. A sve što se povećava, ono se smanjuje da je iman različit, da se smanjuje. U sunetu također preko 20 vjerodostojnih hadisa ima koji direktno ili indirektno, ali jasno ukazuju na to da se iman povećava i da se iman smanjuje. Allah u Kur'anu kaže, kao sam spomenuo u ajetu, Allah neće dati da propadne vaš iman. Znači može se smanjiti ne propadne. To je jedna indirektna stvar. Ali ima puno većih direktnih dokaza. Kaže Allah uzvičen sura Anfal, innama mu'minuna ledina Iza dhukira Allahu vajilat kulubuhum. Wa iza tunijet anehim ajatuhu zadethum imana wa ana rabbihim itavakelun. Ne bojte se, neću vam spomenuti 12 dokaza, kamo li 12 znači na svim dokazima. Ali spomenuti nekoliko primjera da ne bude ima pa tražite, nego da čujemo jedan nama, ehli sunet je jedan dokaz dovoljno. Mi imamo 12 kuranskih načina sa mnoštvom pod dokaza. Plus 20-ak hadisa vjerodostojnih koji govore o tome. Spomenut ćemo nešto od toga. Kaže Allah uzvišnji, pravi vjernici su oni koji kad se Allah spomene njiha srca od straha zatrepere, zadrti. A kad im se njegovi ajeti uče, to im vjerovanje poveća. Direktno Allah kaže zadetum imana, povećava onih imana U suri Taube, na kraju spominje vjernike i one druge, pa kaže da oni drugi kad čuju novi ajet kažu kome je ovo povećalo iman a za vjernike kaže وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِمَانًا A što se tiče vjernika, njima je to povećalo iman. Pa direktno koristi Allah taj izraz. To nam je ovo. Allah uzvišen podijelio vjernike na tri kategorije. I kaže da su to svi ljudi koji su odabrani za džennet. Pa kaže među njima ima muhtasid i sabikum bil hajrat, ima zanim ni nefsihi prijatelja. ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا zatim smo dali da našu knjigu naslijedi onaj koga smo odabrali od naših robova فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله među njima ima kaže zulumčara prema sebi to jest grešnika velikih a nisu nevjernici što a to što priča Allah odabrani ne priča onim o svim stvarima među njima ima muqtasida oni što su tamo što bi rekli došao što im treba za dženeta tamo, da se spasi od dženeta. A insan nikad ne zna da li je postigao taj stepen pa teže i više ne bila dobio. Makar sredinu. I ima oni koji su druge pretekli čineći dobra djela. I ovo skrite kad oni ne mogu biti istog vjerovanja, nikad. Jedan ima, fali mu osnova. Temel, o, je uvjetni dio, da tako kažem, za, za spas. Nije spašen, džehennem služi. Nije dotjero, a kamo li pretjero, jer se ovdje ne može pretjerati ovim stvarima. Drugi ima tamam, dotjero koliko treba. A treći preteku drugi. Radio na fila puno. I to je jedan dokaza i dokaza u Koranu ima zaista puno stepeni u džennetu nisu isti, Allah u Koranu govori, automatski znamo na osnovu čega se dobivaju, stanje na sudnjem danu nije isto i još mnogih argumenta ima. Što se tiče hadisa, hadis kada smo spomenuli, je dovoljan kod dokaz. Kako? On je dokaz za uvjeđenje reći djela. Kako je dokaz? Kaže, najveći i najniži. Najveći stepen, la ilaha ila, najniži stvar. Znači, a če, gdje god ima prvo najveći i najniži, znači da imaju stepen između. Ajde da nema, dovoljno da ima veliki i mali. Vid. Kaže poslanik sa najpotpunijeg imana su oni koji su najljepšeg ponašanja. Znači iman se može rasti dok se ne upotpuni. A samim tim koliko ti fali ponašanja dobrog, toliko ti fali ili nedostaje od imana potpunog. Pa ti iman shodno tome manjka. Ima učenjaka koji su se ustručavali da kažu da se iman smanjuje jednom periodu svog života pod pa imanom Alika, jer nisu znali ili nisu se sjetili u momentu da su to govorili dokaza. Pa su rekli ima dokaza se povećava i indirektno mi znamo da sve što se povećava smanjuje se, ali nećemo kaći u definiciji reći povećava se, smanjuje se zato što nemamo dokaza za to. Ima dokaz, nego njemu Allah u tom momentu nije dao da se sjeti. A i on ga je prednio. I poznavao. Pa nam treba hadis kojim se dokazuje da se ima zaista smanji. Ovo je sve bila indirektno. Njako je vjerodostno ispravno, dobro ne bilo. Zna li ko kakav hadis se kaže da je iman manjkav, smanjen, umanjen? Reci. Ono Vjerni čini blud, njegov iman, njegov To je hadis indirektno. Ne kaže se tu da mu je smanjen, nego da je izašao. Ulema je složna da nije izašao, to je jedan od 20 hadisa kojim se dokazuje, ja nisam htio njega. On kao hadis da je manjkav ima, a da smijete ga spomenuti ovdje. A, reci. Nisam vidio žene, nisam vidio žene, meni kad je gmara, za, lako zavrdu muškac, tako to su sreći. Kaže, mara, ejtu bin naqisatin, satin, akrim din dalje nastavlja poslanik Muhammed s.a.v. kaže nisam vidio nikog manjkavije ili krnjavije vjere i pameti a da može da čvrstog sabilnog čovjeka da mu pamet okrene od vas žena. Pa pita sahabljika, ali to je bila sahabljika Muhammed a.s. a ne one kasnije sahabljike savremenije. Pita sahabljika, A po čemu smo mi to manjkave? Ne kaže nismo. Ne kaže ne mogu da vjerujem da ti to Muhammede govoriš pa ti si milo svim svjetovima. Ne kaže kako? Jedan pojasni. Pa kaže poslanik sallallahu a nehi veseneme zar nije žena kad je u hajzu neklanja i ne posti? To u tome se ogleda manjkavost njene vjeri. I zar nije Allah uslovio dvije žene umjesto jednog muškarca za svjedočenje i kaže kako jedna zaboravi da je druga posjeti? U tome se kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam ogleda manjkavost ili krnevost razuma. I zato se desilo kod jednog šeha u Egiptu da su studentice Islama došle i rekle i ovo ćemo reći bez obzira što šta će današnje feministkine reći među muslimankama, I reći ćemo i pojasnit ćemo da je šejh bio pravo, kao što je ashabika bila u pravo, kao što je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u pravu, kao što je Allah koji mu je objavio to da kaže u pravo, a da onaj ko smatra suprotno izlaže svoju vjeru nestanku. Došle su studentice Islama i rekla šejh, ovaj hadis nije vjerodostajan. Ja, kaže, ne vjerujem da je Muhammed alaihi selam koji je opisan tim, tim, tim, tim, tim osobinama mogao tako nešto reći nama ženama. Pa kaže im šeh u pravu ste, nije on to vama rekao. On je to govorio ashabikama koji su bile krnjave vjere i pameti, a što se tiče vas takvih vi nemate ni vjere ni pameti. Ima još dodatak, nećemo ga spominjati jer se jedna počela da vadi pa se još više zaglibila. Braće moja, pogotovo studentica islama, treba da zna kako se hadis ocjenije pobija i treba da zna kako musliman prema hadisu se obhodi. Znači, može mi biti nešto teško, čudno, neobično, ali mene kao muslimana zanima samo jedna stvar, je li to vjerodostojno ili nije? Je li to Mohamed s.a.v. rekao ili nije? Ako je rekao, tako je ja moram automatski svoje srce i svoj razum da prilagodim da je to dobro, makar suprotno tome radio, griješi. I da sebe griješnikom smatra. A da ja to što me nešta ne godi, pa ja mislim da nije to mogao reći takav i takav, ili ne znam nija šta, pa dođem da negiram propis, braćo moje, ko negira propis, taj nevidnik. Ko mrzi ono što Allah objave, taj nevidnik, Allah uzvišeni u suri Muhammed kaže – ne znači da je nju šeht ima automatske protekfirije. Je to je taj način izražavanja. Ali kad im je rekao nemate ni vjere ni pameti, istinu je rekao, uopćenito. Jer ti si spremna da negiraš propis. Zato što tebi nije logično, nije svakri. Onaj ko bi stvarno, kad mu se dokaže i da dalje rekao ja negiram taj propis jer meni je logično izašao bez O tom potom, u hadisu se jasno kaže nakis, naks, manjkavost, smanjivanje, umanjivanje, odnosno potpunost, krnjavost. Pa je hadis dokaz da se vjera smanjuje i da se iman smanjuje, kao što je dokaz da se poveća, jer sve što se smanjuje može se da se poveća. Oduđio sam puno s ovim pa ćemo se ovdje se držati, a poslije ćemo ako bude nastaviti komentar trečence koje je še spomenuo, a vezane su za ovo, i zatim ono što je vezano ako Bog da za sekte, tako da sljedeće sedmice imamo drugi dio istog naslova, pa nakon toga ako Allah da, tema će biti uzroci povećanja imana, kako bismo se ti stvari držali svoj imanom na prijedelu za lahu pomoć i dozvolu, a posle toga razlozi smanjivanja imana ili stvari koje nam nagriza iman, da ih dobro naučimo, usvojimo i uz Allahu pomoć da se toga klonimo. Jer presipati šupljek u prazno nema koristi. Džabati se slomi povećavajući ako istovremeno radiš ono što ga nagriza i manje. Pa molim Allah da nas pomogne, da nas uputi na pravi iman s kojim on zadovoljan, da mu potpuni naše vjerovanje i da presenimo kao potpuni vjernici da nas sačuva od onoga što nam uzima ili umanjuje našu vjeru kao najveću blagodat, da nas učini zahvalnim jer zahvalnim Allah povećava, da nas sačuva na zahvalnosti i da dok živimo sebi i drugima dobro činimo, a kad preselimo na smrtne muke budu zadnje muke koje sjetimo. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهدى